Eskermila mila inagira, izoz eta sarri hartio. Pampi zentemari, ELBko ah, idazkari nagusia eta mirentxu oski laboraria, elberen begoi urteko antolakuntzan ah, ari dena. Egunon bieri? Egunon, zuri ere. Bigaldera batian hasteko, zer ekarri du elbe sindikatak Ipar Euskal Herriko laborantxari eta zertan elbe sindikata behesten da beste sindikatetaika. Dia berta erran, ÖLBE sortu delarik, zendako sortu zen, e, eh, ÖLBE ez baitzien, ordean, e, sortzaileak ziren, e, gehienak. Eta barnetik ziren gauzak aldatu nahiz, edo beren mesua ekarri nahiz. Eta ikusi zuten ez zela posible eta orduko eh, orduko eh, departamentuko eh, laborantza kamarako buruak eh, guk erraiten inolarik eh, hiru etxalde tipi hobezela ondioa baino hak erten zien on peut pas être euh, nombreux et heureux Be, hak behar zituela etxaldiak honditu eta batzu behar zutela desagertu eta hor hortan deia ez ginen batea kort, eta erraiten ginen larik e, etxalde batzuenako aterabidea izaitan altzela zuzenki saltzia, eman dezan gazna egiten hastia, eta bere, beren, eh, eh, bere egiten zuten gazna hua saltzia, edo guai ikusten dugu bezala e, kintua ekin zerri ikia ite, itia, eta saltzia, bipera ekin, hainiz, holako gauzak, aipatzen ginitularik, erraiten zuten, beti presiden berak erraiten zuen, eh, onepa pour le de bordo rut. Bordo hartan zen, inala berzela ekoiztu, modernizatu, haunditu, eta agroalimentarioen mutil izan, numeit, eh, Moskinak inala fornitu. gupentsatu gu pentsatu dugu, nahi bazien etxaldeak salbatu zinez, nombrea hundian atxiki, behar zila hemengo iduriz ahuleiziak zienak eh, baliatu, eta behaz hemengo eh, arrasekin ahazekin, hemengo esne kalitatezko bat hola sortu da behaz, oso irrati sohmarka, adibidez, hori esker, eh, lehengo dinamikan gelitu baginen, ez da seurra gaur egun e, esnazuk askoat kamiona iaintzela esneka edo santagazirat. Eh, mendialdeko etxalde frango salbatu ditu e, oso irrati sormarkak hori seurra. Eta hori horrekin batean beste sormarkatzu sortu dira, eta beharrik zuzenki saltzen haidien, horiek eta animalko dinamikak hartzen dutela, etxalde tipi frango hori esker e, bizi diela. Bakarri sifreat emaiteko, e, uste dut eh, gaur egun, etxe ekoizlen elkarteko kide direnak, direnak badira, hiru eta berrogoi laborari, etxalde, zuzengi saltzen ari direnak. E, instalatzen den gazte mm, bietaik bat, badu bere proiektuan, instalazioneko proiektuetan, e, zuzenki edo, edo gaznatzia, edo zuzenki saltzia, edo, edo, zerrikia, edo eh, ena, zuzenki saltzia eta transformatzia. Bez, hor, eta eh, urte usiez bada ere, eh, hamar eh, kide badira etxe ekoizlean elkartean. Horre guziak erakusten du, eh, biztadena, eh, animeloko dienak ez du ardurenean eh, zuzenki saltzia meharrik edo ez da hortarat, eh, heltzen. Etxal GP hainitzen dako, atera bidea izan da. Hmm. Eh, kalitatea ora jaipatzen da, beste sindikatek ere, biologiko orat pasatzea eta hor mm, denak adurziste. Ba, huai, ba, benen, uh, eh, <laughs> reiten, adibidez, sormarkaren hartzen badut, oso ihati sormarka, uh, eh, mementoa tutan ÖLBek du uh, kudeatu, beste atzutan e, FDSOak, e, den hemen laborarie badakite, eh, izi erriko borroka izan dira, horren inguruan, mehaz, uh, guai iduriz akor barimagirare eta enizeor beti denetan aldoz gila sormark esniari buruz, baina memento batzutan, sormarka bez FDSOaren eskutan zelaik, alta, eh, ef, argunt anzilazain kasuak zemari madut, argunt anzilazain aldekoak ziren, eta guk erraiten ginoen aldiz, anzilazak gabe behar zela izan, zinez kalitateari buruz nahi baginen joan, e, Frantziako beste haini zormarketan, anzilazak kendiaute. Horrek, ene ustez, e, segurtasun hortan behar da bermatu, E, hemengo klientela e, atxikitzeko eta hemengo gisa hortan e, gazna, hemengo gazna ere e, untsa saltzeko orduan, eh, ardietxi dituela hainbat gauza, ehelbek e, e berroi urtez, orai aipatu dituzun puntu horiek, baina beste gauza batzu, oraino, borroka batzu gelditzen dira, eh, arbonakoa hor dugu, eguerdi juntan bada e, prentsaurreko bat ehelbe eta lurza indiak eskaintzen duena, zeren okupazioaren ondotik urte bat beranto, berriz e, saltzapena eginda, hor ikusten da berro jurten burian eh, problematikak hor direla eta larritu diela ere. Bai, dira berro jurte, baziren, deia, etx, e, lur historioak, e, eh, Ölbe sortu dela izan dira, etxetiaren uh, defendiatzeko eta borroka handiak izan dira, hemen, la, garazin, lasan eta bitirinan, eta uh, ez denako izan dira, eta importanta ziren. Baina, Uai, berroi urtein buruan beste problematika da, eta orduan pentsatzen eh, zena eh, da eh, espekulazio espekulazione hori. Uai, Ero bat dira adibide honak, eh? baiko rakere azkaten gertatu dena, hori ikusten duzie eh, behar ba haute ere behar dutela gehi osot sartu? Be, ba, eskuz esku, elaborari bakarrik ez dugu eginen, eh? hori zehurra da. Eta ikusi da, arbonan, ikusi da, nahan ez da erreusitu, geldia ziginien izan bat, goi berri zabiatzen da, baina zuk garran duzu mezela, etxemplu biziki hona bada, eh, askatekoa. Eta eh, eskuz esku izan gira, haute txek zinez eh, kontseilua, erriko kontseilua hau jabetu dira, zoin, eh, ze, zein jabea zen hor gertzatzen aizena, eh, enprese zen, lehen aldia zen, eh, inkantetan saltzia holako etxalde bat, eta, eta hori izi errek jabea alzen, altzen, utzi bagi nuen hori berriz errepikatzat, biziki zail grabea esiten altzen. Beharrik hor ere, pixat, legez, etzen legezkoa, baina joan gira tribunaleat, eta mm, jendea iniz jinda, izan baziren herritarrak, autetxiak, eh, laborariak, eta trabatu dugu, inkanten eh, egunua. Trabatu eta juiek ez utzi du, eh, inkanten eh, egunua ez du, eta eman dauku hiru hilabete berriz negoziatzeko, eta hortaz baliatu da bizikiuntza eh, azkarateko errikotxea, eta hori hori esker, epe hori esker, ebe negoziatu alizan da, guaiko, behaz gaurko aterabidea. No, Posibleda. Azpim, da, salere ere, orduan, eh, kakotxen artean ez baginin gu bordela sakatu eh, tribunal ebe, inkanteak pasatuko zirela, eta gaur egun azkateko lur horiek etziren eh, erriko etxearen eskutan izanen, naizik eta eh, espekulatzaile bat zuen eskutan, eta promotorea zu baziren deia hor eh, lehokatiak eh, erosteko. Miren txoski, laborari gaztia baitugu hemen, eh, bazinuke zerbait gehitzeko, hortan, beste naz? Uh, hortan ez baita ez bada, baina mobilizazio busietan bezala, diendia berdela. Hmm. Uh, sindikata behoi urtez bizi eh, balimada eta esperantza dugu no behoi urte beden uh, luzaz hariko dela, egan nahi baitu uh, jendea badela horren gizon eta emazteak beren denbora emaiten dutena, etxaldetik kanpo sindikatan, mobilizazioetan bilkuretan ere, hainitz bide, hainitz horren pasten diren, dituztenak eta horiek guziak eskertu eta belaunaldi gazter ere mesua basarazi badela lan, badela borroka frango no ere maiteko eta denen beharra badela. Mm. Eh, Prezeski, azken eh, urte hauetan eh, laborariak hainitz enegu baditu, azken urte hau bortitza dela ere aipatzen da, olakotan jentia urbiltzen da sindikaterat, zertan dira bazkidetzak helben? Bai, beraz, bon, deia kondutan hartu berda laborari numrea beti apaltzen ari dira, beraz hori oroko jada eta hainitza jasoen ditu, baina Elbe sindikatak beti mobilizazio erresker eh, uh, eh, lortu du diendia ekajarazten, uh, mobilizazioetan diendia lotzen da, sindikatak ere maiten dituen borrokak zuzenak baitira, eta diendeak uh, bizi duenaren arabera eta dituen zialtasunen arabera lotzen baita mobilizazioetan. Ebiakoitzean uh, eginen den uh, manifestazioan ere pentsatzen dugu diendia lotuko dela, hor biziki gara izailak bizitzen baitituzte laborariek, eta, eta hori izan da beti elben indaja diendia mobilizatzeko gaitasun hori untsa dena untsa joan delarik eh, Maleuski eh, ez alta behar liteke. Eh, aintzinetik, eh, kakain erdien izan, aintzin, eh, han izan, eh, sendikata osatu, formatu eta eh, konsientzia hori ukan. beti beharrak du eh, jendia mugiazten eta etxemplu bat hartzeko bakarrik eh, aldian eh, berriz animaleko dinamika sortu da, eh, zenako, izan behitira eh, bospasei urte segidan eh, amarmilaka ate hiltzia eta, eta horien kontra kontra joan gira gu, eh, ez beginen txuxeratzen baiten ahate sanon hiltzia. zentu marri barkatu mozen zaitut eh, denbora joan zauku, eh, lanun batuntako izpurako elberen besta aipatzen dugu fiti-fitien biren txuski? Justuki besta intzin... Manifa hasiko da beraz, ibiako itzuntan uh, jaialaietik, eh? donimena garaziko jaialaietik, amarrak eterditan, beraz, eh, kaj, eh, garaziko, donimane garaziko kajiketan gehendi biliko gira, justuki uh, COVID-a, idortea, Ukrainiako gerla, beti estakuru hainitz uh, baitira laborarien bizkar batzu uh, gizentzeko, eta beraz, horien guzien salatzeko uh, kajiketan ibiliko gira, Beraz, hor, eh, jendia deitzen dugu, laborariak batez ere, eh, manifarat horbiltzeko, inala jende izan giten eh, hori uh, guzia salatzeko, eta manifabururatuko dugu, beraz, izburako fostimenta behi gelan, aniraganen delaik uh, egun osoa. Birentxuzki, Pampi Zentemari, esker bila. Bai. Mila bai.